Die Heere regeer, laat elke mens dit weet en dan besef hoe klein hy voor God is. Die Heere regeer oor almal boe in die hemel, op die aarde bewe almal voor om. Die Heere is groot tussen sy mense, groter as die grootstes van hierdie wereld. Laat almal een grootheid bewend prijs, hy is heilig. Heere, hy is sterk en heers oor alles, hy doen net wat reg is. Die grense van wat billik is, het hy getrek. Dier die geschiedenis het hier gewijs wat recht en verkeerd is. Maak die Heere, ons God, groot boe alles, buig laag voor zijn voeten. Hij is heilig, mensen wat die Heere in die altijd gedien het, Mooses, Aaron en Samuel, het omgevra om hulle te helpen. God het geluister en gehelp. Uit die wolkolom met die stem van God gekom, sy mense het geluister en gedoen wat hy vra. O Heere, ons God, jy het geantwoord toe hulle gevra het. Hy was bereid om hulle te vergewe, al moes hulle soms vir hulle sonde boet. Maak die Heere, ons God, groot, kniel voor om neer en herken om vir wie hy is. Die Heere, ons God, is heilig.